Alphonse Kubwimana ari mu buhinga bw'ivyuma ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwe radio isanganiro kaze muri ano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira igikorwa cyo gukura abana hamwe n'abasegereza mu mabarabara catanguye kuri uno wa kane mu gisagara cha Bujumbura basaba ko boronswa ubufasha kugira bavavanure n'iyo ngeso nayo mu ntara ya Gitega abadandaza bakorera mu isoko nkuru bashima ko ubusuma bugira bugiye kugabanuka amazi aracibonekeza mu mazu hari mu makaritsiye yatewe n'imyuzurira muri zone ya gatumba iri muri komine mutimbuzi intara ya bujumbura ariko rero abajeje intwaro bemeza ko hari ibiriko birakogwa kugira ayo mazi ntazasubire kubatera mu ntara ya bujumbura nyine umwimbu wo muci kubarima imyonga ndasubiye kubaramutsa Alain Diomede Nzeyimana yahora ari cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu niwe yagenywe ngo arongore ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu hamwe no kuba umuvugizi wiwe akaba asubiriye Evrine Butoyi yahora muri ico kibanza nawe Doriane Munezero akaba yagenywe kuba icegera ciwe abanyagihugu baba mu makaritsiye yatewe n'imyuzurira muri zone gatumba komine mutimbuzi intara ya bujumbura bavuga ko batewe impungenge n'amazi acibonekeza mu mazu yari yararengewe nubwo yatanguye kugabanuka mu bice bimwe bimwe mu gihe basaba gukingirwa iyo myuzurira usene ntahetwa rongo izone gatumba bizeza ko leta n'abayifasha bemeye kuzokubaka uruhome bita idigi kugira ayo mazi ntazasubire kurenga imbibe zayo n'inkuru tubaza mugenzi wacu Omer Nduwayo muku kwezi kwa gatandatu niho gusubira inyuma bwiduteye ubwoba ariko atari kure cyane amazi yasigaye mu makaritsiye inyuma y'imyuzure yateye amakaritsiye ya mushasha ya mbere na kabiri zone gatumba aramaze gusubira inyuma nko kugera ku metero zirenga cumi ufatiye aho imyuzure yageze mu gihe cy'imvura abanyagihugu baba muri ayo makaritsiye bavuga ko batokwa nka kwimurirwa ahandi hameze neza hamwe leta yobyiyumvira bagatinya ariko gutangura gushasha ubuzima batumye bakadushyira ahantu heza nta ngorane ahantu hatari amazi nta kibazo twabona mugabo nuko petese dutwandi hano gusanga ube ahantu umuntu atamenyereye gusanga ni ingorane ahantu habi nko mu bugaragu mva ni ingorane kandi iyumvire izikore ngaho ibishoboka ngaho ko bakora iryo digi amazi ntazo zikore gutera kandi abanyagihugu nta wantu ivyo leta ivuze ibona ko bishoboka twashaka kugenda ariko twe ku bwacu buturisi ariko twoguma ngaha hamwe badukoreye digi ariko ku bwabo ngo muturama woba kubakira uruhome ruzibira ayo mazi yamabatera n'abatete ngaho ariko bazokora idigi baraje barabaraba barapima bazorika mugabo navyo twizeye turabibona ntabwo turabona ngo abakora boza bakabidukorera bakadukiza ayo mazi mu mwaka uheze ntuye maze yabaye menshi gose yatanguka amaneza mu kwezi k'umunani ariko urabona ko bagiye mu kwa gatandatu bo dukore digi vyogenda neza gose kuri icyo ise ntahetwa arongoye zone gatumba araremesha abanyagihugu kugo ruhome biti digi rugiye kubakwa nibizere ahubwo batekane batangure kwiyumvira mu minsi imbere ibikorwa by'iterambere bagiye gukora kugira ngo ibyo batakaje muri iyo myaka iheze barabe ko botabura kwisana sana na cyane cyane mu kubaka ubundi buraro kugira ngo bashire imiryango yabo idigirizo ukugwa kandi no mwizero dufise ibikorwa birashobora gutangura vuba kuko turafise umuhango baradusezeraniye ko bazoritubakira ndibaza ko muri ibici ibikorwa bishobora gutangura naho ku kijyanye no kwimugwa uwarongoye zone asigura ko vyobazwe uburongozi bw'umugambi ujejwe kugwanya ibiza n'isibe usanzwe bikurikirana imyaka ibiri kabiheze imyuzurire itesha abantu izabo aho mu gatumba harakoze mugenzi wacu Omer Nduwayo nayo nababwiye mu ntango zano makuru bamwe mu bantu basegereza mu mabarabara bagizwe n'abana hamwe n'abakenyezi mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko kubakura mu mabarabara bitari bibi ariko boronswa bafasha kugira babeho bikaba byotuma bahe iyo basigura ko ubwo buzima babubayemo kubera kubura uko bagira babivuze kuri uyu wa kane mu gihe ubushikiranganje bwo gushigikirana buri kumwe n'abandi n'abajejwe umutekano baramutse barondera abantu aho bari hose mu bice by'igisagara kugira begeranirizwe mu bigo bitandukanye bamwe mu badandariza mu isoko nkuru ya gitega nabo barashima ko ubusuma bwagabanutse bivanye n'ingingo yo gukura mu mabarabara abana n'abakuze basegerereza naho biruko abo badandaza bafise amakenga kw'iyo ngingo izohava idashika ku ihangiro abo ba kwihangiro abo bana bakagaruka mu mabarabara umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe rijeje gateka k'abana soje paye arongoye n'umugwi w'intara ujeje gushyira mu ngiro iryo tegeka avuga ko mu ngingo zizotuma bigenda neza harimo gucungera amabarabara kugira ugarutse bace bamufata ajyanwe kumvirizwa yongera nafashwe n'inkuru tubaza Arthur Kavabushi turi nyine ndabibona bamwe turababona ubu baracabandanya basega mugana natwe kubera twumvise ibyangingo ntitubiyegereza nk'uko twahora abo bavugwa ni abana bo mu ibarabara hamwe n'abakuze basegerereza mu bibanza bihuriramo abantu benshi mu gisagara cya gitega aho twaca muri ibyo bibanza ku mazu y'uburiro no ku isoko nkuru ya gitega ntibariko baribonekeza mu mabarabara kubera ikiringo cy'indwi zibiri bahawe carangiye kuri uwa kabiri kandi n'abapolisi kubw'uwo mupfasoni nawe adandaza amavoka ngo iyo ngingo yatumye ubusuma bugabanuka iyindi ngingo yo gukura abana mu ibarabara byagabanije ubusuma ngaha kuko washyira akagapo hasi ugasanga akagapo karahise umwana yaza ati mpaka zimabuja nk'uwabaguze agatoki ukazamva ati icyo gitoki nta wikanye umwana ambwira ko azi yonja none yagikatishije ntiyashitse muhira ariko rero ngo naho hashyizweho ikigo cyakira abo bana ku mutumba wa songa mu ntara ya gitega ngo abatari bake baratoroka bagasubira mu ibarabara radisilasi niyo ngabo umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe sojepaye mu ntara ya gitega arongoye n'umugwi w'intara ujeje icyo gikorwa arahumuriza ko mu ngingo zafashwe harimwo gucungera amabanga barabara gushyiraho urwego ku mitumba ruhurikiyemwo bose no kubaronsa ibikoresho byo gutangura imyuga bazoba bize bizotuma atanumwe agaruka ibarabara uretse iyo ngingo y'ubushikiranganji bwo gushigikirana iyo gukura abana mu ibarabara n'abakuze basegerereza intara ya Gitega ikaba yari imaze kubigerageza inshuro zirenga zibiri vyanka arituruka kava ushigitega radio isanganiro radiyo isanganiro murambya imwaro igitega karuzi bubanza kibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe amakuru twabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'ine abakozi bo mu ishyirahamwe tanganyika shuga Company bakora mu mirima y'ibikaju mu rukoko muri komine gihanga kuri uwa kane bazindutse bugarije ibiro by'abakoresha babo bakaba bishuza umushahara bavuga ko baheraniwe amezi abiri kugira ngo umukoresha atahe akaba harinze gushika abajejwe umutekano mu ishyirahamwe tanganyika shuga Company bizeza abo bakozi basigura ko bariko bategura kubahemba ayo mezi abiri amafaranga ngo bashobora kuyaronka kuri wa gatandatu canke kuwa mbere w'indwi iza abanyagihugu bo mu ntara ya bujumbura baridoga ko umwimbo wo muci ku barimo imyonga no mu kiyayo utazoba mwiza kuko bamwe bamwe batanguye kurima mu kwezi kwa gatanu atafumbire baronka bagasaba ko ifumbire yoza iraboneka ku gihe mu buyobozi bujeje uburimyi muri iyo ntara bemeza ko ifumbire yabonetse itebye ariko ngo barahanuye abarimyi kuba barakoresha umwavu w'ikirundi n'inkuru tubaza space kahitas kabanyana niyimbona zakariya ni umurimyi w'umuceri wo mu kinyinya muri komine mutimbuzi avuga ko atigeze ashira ifumbire mu muceri yateye mu kwezi kwa gatanu kuko itabonetse aho yahora yimbura imivuko mirongo itatu y'umuceri avuga ko atanacuma azohava hakura uwo akaba ari umwe mu barimyi bidoga bavuga ko bagiye guhomba kuko ifumbire bari biteze kuva mu kwezi kwa gatanu iri kiboneka ubu mu kwezi kw'indwi abo ni nk'abarimyi b'umuceri bo mu rukaramu mu kinyinya marambya kirekura n'ahandi n'ifumbire iri kiboneka muri kino gihe ngo ntikwiye iyitwa totahaza yarikenewe cyane mu umuceri ngo hazi ntica ntikize ibyo bikemezwa kandi n'abajejwe indimo muri komine mutimbuzi ahandi babona ko umwimbu ugiye kugabanuka cyane ni mu yandi makomine nka nyabiraba amashu intore ibiraya n'ibindi ngo byarabuze ifumbire igiye kuboneka igihe cyarenganye mazarahisha Daniel arongoye depeya ye bujumbura aremeza ko ifumbire yacerewe ku bari mamuci ariko ngo yari yahanuye abo barimyi kuba barakoresha ifumbire y'ikirundi ibyo akaba yabivugiye kuri komine mutimbuzi kuri uyu wa gatatu mu nama yo kwihweza no kurimbura ibikorwa by'irima ryo muci sipesi kabanyana muri komine mutimbuzi radiyo y'isanganiro arakoze kabanyana umwavu wo mu bwoko bwa fomi ngo wabonetse kuba bo mu ntara ya kayanza wigwije n'inshuro zitatu ugereranije n'uwari wabonetse ku irima ryo mu mwaka uheze haderene yose asaba asaba abarimye kujya kukivikare ngo bateragire bagwize umwimbu nayo abajeje intwaro ngo bakurikiranira hafi ko uwo mwavu abarimye bawutoye ngo ukoreshwe icyo wagenewe n'inkuru tubaza Patrick Nsengiyumva turose umwapfu turawurose ntitutsimbura neza ubu ni umwe mu barimyi bo mu ntara ya kayanza yivuga amazina ko uwo mwavu wa fomi kuri iri rima ubonetse ku gihe kandi ukwiye mu biro bigejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kayanza bamenyesha ko umwavu n'ishwagara bimaze kuboneka byigwije kuva ku nshuro zibiri gushyika ku nshuro zine ugereranije n'irima ry'umwaka uheze adelan nsabarongoye ibyo biro atanga akaroro nk'ifumbire yo mu bwoko bwa imbura hari amatoni igihumbi n'amajyana irindwi na cumi n'umunani n'ibikindwi mu gihe mu mwaka uheze habonetse ica kane cy'ivyo biharuro tota haza ngo na matoni igihumbi n'amajana atanu na mirongo ibiri na zibiri n'ibice mirongo icenda na bitanu bagara nayo amatoni ijana n'icenda n'ibice mirongo umunani na bitanu mu gihe ishwagarayo hari iyishika ku matoni igihumbi n'ijana na mirongo umunani n'icenda n'ibice bine bamwe mu barimyi twasanze aho bari gutorera uwo mwavu barashima ndetse bakizera ko bizotuma n'umwimbu wiyongera ejo barabahaye barakwiye uyu munsi bahaye twebwe bashasha turashimye imana iduhaye imvura umwimbu uzoboneka yawuronse yego ubu bimeze neza nta n'umwe yidoga bose baronse umwavu mu bantu biyandikishije umwimbu umwaka uzoba mwinshi rwose kubera twaronse umwavu ukwiye cyane nubwo bihuka umuyobozi w'ibiro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu kayanza asaba abajejwe intwaro gukurikiranira hafi ko uwo mwavu watowe atari uwo kubikwa kuri bamwe bamwe canke kugurishwa turafite amakino uno ko ushobora gusanga kumbure hamwe hamwe harimo n'abadandaza bashobora kujya muri abo bagira komande usanga ari muri babandi bariko bayidandaza mugabo uwohirahira akabikora ko biba ariko ashaka kwita biteza ibibazo ko aho bizogaragara ko hari imyavu yinyegeje mu mastoke ifite intumbero yo kudandazwa izofatwa yose hanyuma amategeko akurikizwa naremye icisha amatari w'intara ya kayanza mu ijambo ry'iwe ryo guhimbaza umunsi wo kwikukira ku Burundi yaragabishije abadandaza umwavu wo mu bwoko bwa fomi binyuranijwe n'amategeko mu kayanza Patrick Nsengiyumva ku bwa radio isanganiro Rakoze Patrick mu gisata cy'ubworozi naho abaganga bizi byo kuvura ibitungwa mu Burundi barakenye ariko nubwo biruko umuyobozi mukuru w'ubworozi ngo asigura ko ku mitumba no mu mazona mwamwe hari abafundi bo kuvura ibitungwa bafashanya nabo bita abagisa mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri wa gatatu Serge Nkurunziza yamenyesheje ko mu Burundi hari inka impene n'intama birenga miliyoni zine bigasaba ingufu zidasanzwe n'inkuru tubaza Mireille Kanyange ingwara y'inyonko ifata inka impene n'intama uno munsi ivugwa mu ntara cumi na zitatu kuri cumi n'umunani zigize uburundi mu kiganiro n'abamenyesha amakuru kuri uyu wa gatatu umuyobozi mukuru w'ubworozi yabajijwe igituma ibitungwa bitobagwa muri zo ntara zitarandukirwa yishura ko ibyo byotuma ingwara irandagata abarundi rimwe na rimwe turazinanye ni ukuvuga yuko ubujije kubaga muri ngozi ugacureka kayanza hariho ibitungwa bica biva muri ngozi bikajya mu kayanza kandi ugacubura bigiye mu mpishyo Serge Nkurunziza avuga ko amakomine yose y'igihugu hariyo abavura ibitungwa bagafashwa nabo bita abagisa kugeza ku isaha nta komine n'imwe ibuze umufundi mu by'amagara y'ibitungwa aba nabo twita abagisa bagiyeho kugira ngo basahirize mu tuntu duto duto two kuvura mu bintu bisanzwe ku mitumba nubwo biruko yemeza ko abize ukuvura ibitungo abakenye. Aba abaveterineri barakenye ivyo nivyo nukuri ntawe bibeshya cyane cyane abibize amakaminuza ajyanye no kuvura ivy'ibitungwa barakenye kandi icyo kibazo leta iracyitwararitse muri ico kiganiro kandi uyo muyobozi mukuru w'ubworozi yaranamenyesheje ko gushika ubu uburundi buharugwamwo inka ibihumbi amajana umunani impene zigera ku miliyoni zitatu n'ibihumbi amajana abiri hamwe n'intama ibihumbi amajana atatu Reye kanyange urucanco rw'ibitungwa kuri indwara y'inyonko y'ikiyaya ya Rift ngo sigo goshigwa imbere bikavugwa n'umuhinga mu kuvura ibitungwa muganga Jean Bosco ntirandekura asigura ko kitishwe n'iyo ndwara kiba congereje abasoda b'umubiri uwo muhinga kanabona ko abanyagihugu bakwiye gusigurirwa bikwiye akamaro ko kureka kudandaza ibitungwa byabo muri Kinogi iyo urize indwara zirandagata indwara ishoboye guhera tuvuge nko mu bumanuko bw'igihugu nta mwanya munini nya ushobora guhera utarashika no mu buraruko mu burengero canke mu buseruko mu bindi bihugu tufashe nko muri Tanzania canke muri Kenya ko ari binini indwara ishobora guhera mu buseruko igaherayo canke bakayigwaniriza aho nyene ariko twebwe igihugu cacu ni gito cane kwica kabiri nuko burya tuvuge nk'ubu uvuze uti ndahagaritse ingingo yo kubaga ibitungwa canke gushora ibitungwa mu masoko mu ntara kanaka izindi ntara nazo zica zitegurira kuraba mu mayeri canke mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ibitungwa byabo navyo bishike kwayo masoko arekuwe aho rero ukadusanga nahone ntibifashije cane mu ngingo zo guhagarika canke mu kugwanya iyo ngwara ku bwanje nibaza yuko ahanini hategerezwa kuba uh, ingingo yo gusigurira cane abenegihugu bose kugira ngo babitegere muri rusange ko ingwara yandukira cane kandi ariyo kugwaniriza hamwe ambere ico twomenya nuko iyi ngwara idasa n'izindi ku bijanye n'incanco ariko nk'umuhinga jewe ikintu noshikiriza nuko ubwa mbere icihutirwa mu gihe bene iyi ngwara iba yateye części surowczańcz kuko ibitungwa iyo bifashwe harahera nk'iminsi indwi ikidapfuye kica gikira hanyuma kikaca kigwiza abasoda mu mubiri wacu wo kwikingira igihe naho byandukira utagiye ngo utohoze neza upime umenye icyo no urugero rwo kurwanya iyo ndwara ruri mu mibiri y'ibitungwa nta ngingo ya gihutihuti yo gucufata ngo ugiye gucanca kuko kirabujijwe kongera kikazira yuko umuntu ashobora kwiragiza urucanco mu bice iyo ndwara irimo kuko uri kuracanca bishoboka ko ushobora kuba uri kuracanca ibitungwa bigwaye cyangwa ukaba uri kuracanca ibitungwa ibitungwa byakinze mugabo byamaze navyo kongera kuronka abasoda bo kwikingira nibaza yuko rero iyo atari yo ngingo yihutirwa muri uno mwanya hanini nukuraba ukuraba icihutirwa nico eh, twokwita kugira ikarata y'iyo ngwara kugira ngo abantu bamenye neza ibice irimwo n'ibice bitarimwo hama barabe ivyo bice iyo bitarimwo gusumba ahandi aba ari ivyo bishobora gufatirwa bene izo ngingo z'urucanco hanyuma kandi nk'uko nariko ndabivuga n'ubwoko bw'urucanco bategerezwa guharirirwako kuko hari igihe usanga bamwe bashobora kwiyumvira urucanco rurimwo umugera uko gakomeye icyo twita vaccin vivant kaza usanga bene uko nago kenshi bafite ingaruka mbi cyane cyane ko rushobora gutera kuramburura canke izindi ngaruka mu gihe batarukoresheje neza ukaba usanga cyangwa hariho n'urundi rucanco usanga uwo mugera bawugabanije ubukari ariko ubwo nago rukaba rusaba yuko bama bariko bararusubiramwo buri nk'amezi atandatu canke buri mwaka ibyo byose rero ni ibintu bitegereza kongera kwigwa canke bikaharirirwako neza rero nibaza yuko nahone hakeneye yuko amakuru ahabwa aborozi akabashikira ku gihe bakamenya biriko birakogwa bakamenya ningi ngingo ziriko zirafatwa ico zigamije turangirize ano makuru mu ntara ya Cibitoke hahikiraro gihuza amakomine ya Rugombo na Mugwi cari kimaze imyaka irenga ine carabomotse ubu kiriko kirasanurwa kikabango kigiye kugirira akamaro kanini mu bijanye n'urudandazwa rw'umwimbu muri komine ya mugwi musitanteri w'iyo komine ibaza ko n'ubutunzi bwa komine bugiye kwiyongera bivuye ku matagisi azotozwa ku mwimbu uzorangurirwa mu masoko y'iyo komine turaza kuyigaruka ko makuru yacu yo hanyuma ni na hano duciye dusozerera yo twari twabateguriye kuri uno mutaga ni ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo ine n'itanu